aho yugariye mu kanya rero twari dufise eh, nk'uko mubiheruka kubi abakurikiye ku nzu yahera umutama ari aho akaba yitwa efureme yateza kuza muri studio dusanganira mm. kutubwira ku byerekeye icyo yise sitile y'umuziki w'uburundi uwo yagize ni ukuvuga ko afise eh, ubushakashatsi yakoze mm. eh, mugabo gushwa ubu ntarashika mugabo naho atarashika turashobora kugira ibindi dushitsi tuganiye eh amakuru dufise eh, twama dushatu yababwira ubwa mbere twamaze iminsi tuza turababwira ibya fortran turaza kuronga akaryo kumwakora nawe nyine tuganire hanyuma eh, uretse we hariho rero eh, n'uwitwa spokesman mm, yatwaye isanganiro awadi spokesman urazi yuko yari aniveriseri ku itariki eh, y'ejo itariki hmm. eh, ku bari baradukurikira hari eh, ejo akaba rero hirya y'ejo ku itariki cumi na zitanu akaba rero icyo gihe harabaye ikintu gikomeye cyane eh? mhm. eh, twashaka ko aza kutuganirira eh? ihe umugisha nayisanganiro oh, oh, oh. nariko nabibabwira yuko mu makuru dufise uretse spokesman yatwaye isanganiro award ari hari Nairobi eh, uwo duhereye ko kabari twa Fortran maze iminsi ko turabikurikirana muri Kenya gutu Burundi buraririmba tubigaruka ko naho radio isanganiro yari yabimere kwishwa gushikayo ntibyashobotse ku mpamvu zitandukanye harimo ya e, icya mbere coco ni uko nezerewe kuko ubu iby'igitega biravuye mu nzira uhuh. e, ubu rero ngomba nce manuka mu kanya i bujumbura gutangura gupanga neza iby'i bujumbura ndabibutsa yuko azoba ari mu kwezi kw'indwi e, mu ntanga atagihindutse uhuh. hama nibaza yuko ku yandi maforomasiyo muzogenda murabimenyeshwa n'abantu nka ba christian uhuh. aba twebwe mu kanya rero nyuma y'uko tuganira na fortin reka turabe ko dushaka kuronka ku murongo uwatwaye isanganiro award spokesman ni mukanya isase baradushiramo akaririmbo kibayima tuje tubandanya eh, aho tuza kuganira eh, ku byerekeye umuririmbyi dufise uno munsi yego naciye ngenda muri ambasade baranjana hama aho yashikiye aratwakira turashobora kuyaga tura mu bisanzwe aho yamenyeye yarakunda ijya ndirimbo yanjye ya burundi mhm. urumva yari ko yarambaza n'utundi ku bijyanye ijya ndirimbo ku bijyanye n'urugendo rwanje rwo kuririmba yari azi ko petete ari ariyo ndirimbo yanjye ya mbere mhm. ariko ndagenda ataho nta kibazo azobimfashamo mhm. aranambwira ko ninakenera gukorera mu bibanza bimwe bimwe by'iratiro hagati mu gihugu ko si azonyereka umuntu abifashamo birakubera tumaze iminsi tuzaturabicisha muri kaka mesaje kaba gaca igihe cy'isaha zine wumva ko imana rero yarayiguhaye kuri aniveriseri yawe mwami w'uburundi ego cyane rero murumvise yuko ari fortari sipokisimani ntitwashoboye kuronka ah, abari ku bya darasariya Eh, ingozi eh, aha niho rero eh, ku indirimbo zitarabomu ku byerekeye amakuru y'ibiteramo biba byarabaye mu mpera z'indwi mbega urazi yuko muri ibi biranditse ngo ngo kirazira kuba riside kirazira kuba riside mugabo bagaca bashyira ko mu nyuma hariya hirya ati ni ukumenya mugabo eh, yuko ngo ukuburegwa mwe muyere cyane tudatebye rero mu kanya aca tuganira ku byerekeye ciza silvestre ciza silvestre mumenya yuko ari umunyakirundo aba ku ntega akaba twarigeze kuganira ikiganiro kiryoshye cyane abantu bakunze mm. eh, kirimo inyigisho nyinshi impanuro nyinshi uri umutima wa afurika zo gukunda gushika gupfa eh, eh, eh, aho kwari ukugira ngo ntihave biyumvira ngo twarondeye undi muntu tubesha ko yitwa Ciza Silvestre turaseguye ikaze ijwi ijwi riguma ryarindi guma rirugwe neza na neza Ciza Silvestre ahagaze he ubu ni ngaha ku kuri santire cyiza silvestre jewe eh, aho ubona nanjye ndafise imvi mugabo rero eh. kera turi abana twaza tukumviriza kuri premier chaine eh, igihe waririmba tuba tubwire wowe wabaza cyiza silvestre ninde mwo kwishura gute jewe ndi umuntu natanguye kuririmba nkiri umwana kuva nkiri mutoya nkiri mu ishuri amashuri matoya kirabandanya gushika mu mashuri yisumbuye aho aho mashuri mato hari hehe imbere yo kuvuga ku yisumbuye aho wabandanira eh, hari natangwe ku ishuri to yagita isasa hanyuma ncanabandanya no ku ntega kuri centre ntega hari mu mirongo itandatu na n'indwi nyuma rero itandatu n'umunani itandatu n'icenda narigiye mu rugari yiga amashure mirongo diplome muri za mirongo indwi na kabiri yo kwigisha muri ntangura umuziki rero ndawubandanya kuko nagize amahirwe hari umuporofeseri yatwigisha w'umubirigi yitwa Fredi yakunda umuziki cyane araheza arankunda kuko nanjye umuziki araboneka ko cyane aranyigisha kuvuza gitari kuvuza piyano ibintu nk'ibyo byose nta kode yarayifise ibyo ndabimenya ndamaze kubimenya rero mu buzima rero bw'ubu naciye ngerageza gukurikirana iryo ragi ndabibandanya ndagenda no muri tanzania mwanza ndagenda kurondera kugura gitari kuko no mu burundi ntabwo nta magitari bagurisha ndagenda ubwa mbere ndayibura amangarutse nsanga uwo natumye yaba ndayishyira wa muzungu rero yahora ndera Eh, hari abaririmbyi nkaba Africa Nova bose barakubwira yuko babitangwa mu ishuri bakakubwira yuko icyitegererezo cyabo zari indirimbo eh, z'abakongomani cyangwa indirimbo z'abafaransa bumviriza wewe um, eh. wewe wewe wewe kariyeri yawe rero utanguye byaciye bigenda gute uji bujumbura wamenyanye n'abaartiste bari bagezweho abahe mu mugwihe tubwira ako ka uwo mwanya iyo periode biraryohera hanyuma muri orukestre nationale bamaze kugira bamaze kurema ibyuma bijya bikomeye barimo baracuraranga bari mu makaritsiye bari nko mu bwiza cyangwa ahandi hageze igiteramo nkagenda nkumviriza ndabona ingene babigira nabona ko ari ubuhinga batanguye bobo barandusha nabona ko ari ubuhinga bukomeye hanyuma rero buke buke nicaye naguma numviriza ndatora kamwe kamwe harateba rero hmm. eh, afurika nova ariko arakumviriza ari muri canada gira icyo umubwiye hmm. afurika nova umuntu umuzinanya aciye imyaka nk'iyo irenga hmm. mirongo ine yego umubwiye iki umubwiye iki afurika nova ariko arakumviriza muri kano kanya ni uko nyine twebwe ababizize tutagira ishavu Hm. ndashavura gatoya nkabyibagira none ubu none ko ariko aratera imbere asigaye yirirwa mu nda y'indege aguma aguruka nk'inyoni ngaho we ko aguma akamisha impera n'imeruka woga umugusa uharuruza havumuca amahadabu ugira umunsi n'umunsi hmm. ambonye acamunga ego nikuje ko twoganira tugashyira eh, hamwe ndazi yuko hari umugabo yitwa monsenyeri Justin Barasanikiye abaririmbyi basubiyemo indirimbo ziwe we eh. agira ati nibyo ibintu bya Rwanda twe mu Burundi ntibirashika neza ati umugabo naho umuntu atoyikugurira yo yigusaba canke turabona nawe mboya arakunaniye kugana kuze na rero kugenda rero kwararaze umuntu si rero fatiye kuri ako karorero kugira ngo ndabona ubwishe pari yuko indirimbo naramuhekenyeye hanyuma aheza aranyaka kugira ngo amire amira byoroshye ndagira ngo ndamwibutse yuko byabaye nk'uwo muntu ubu ntiyogenda ngo atore indirimbo aho iri hose kuko urumva we yaragurishije aronka amafaranga aha mu kibazo kimwe rero n'umugambi wowe ufise eh, ni ukuvuga naratanguye kugirisha kuko nkora nkakuri lise kominare yo ku ntega niho nkora abana barakuze barasabye ko nogira ibintu byo kubankadira n'umuziki nawe kumura akazi ka misesi gatatu gusa nk'atataronka akanya gakwiye mugabo abana barigora tukababwira tuti gerageza kugira ikintu ko mukunda izi ndirimbo z'iwanze cyangwa mugakunda n'ibindi by'umuziki gupfa kugira ikintu musimbagurika ko nibwo buhinga bukomeye ni ukugira ikintu kwigora ugatangura ukiga nimba wiga kuvuza uruba uzige kuruvuza kuko bavuga yuko burya umucuranzi mwiza ibijya by'umavuza n'umuhogo nawe urakenewe kugira ngo umuhogo bavuga yuko ari igicurangisho gikomeye rero ibyo narabitanguye hanyuma rero iyo gurupe nayo sise narayitanguye hanyuma ndagira agaduka gashira hamwe nasabye nzi ko kazibagereye tugaje kuza gashikana kwa noteri kitwa amirano amirano kuvuga asosiyasiyo de mizisiyo de lac ndimo ndahiga umugira neza yomfasha kugira ngo ndabiko ndagateza imbere tumaze gushika abantu bashika nka mirongo ine n'abandi ubona vyogenda gute twitegura rya twakwiha nk'umwaka umwe bo njyewe ndagira ngo ndakubwire abahungu bita afurikani sawundi bandi bitega n'abahungu bankunze bankuye no mu kirundo baradondera barazi repertoire yiwawe yose barayizi barayizi urumva rero turashaka kubikora nko mu kwezi kumwe eh, yego mu kwezi kumwe turashaka kubigira bo dufate tubigire nko mu kwezi kwa kwezi kw'icenda par exemple yego ikibazo cya nyuma wotanga eh. contacte zawe ibyo watuganiriye ni byinshi. hanyuma na simati simati nini yonyine ni sefutansenke ugacubadanya ibyo biharuro subiremo sefutansenke 85 969 279 nicyo kimwe na rero yego silvestre turarangije ikibazo cya nyuma ati mbega n'ikihe kintu mu mutima wumva kiriko kiradodobeza wumva woshikiriza wovuga tutashoboye kubaza nk'ikibazo jewe ikintu kindi ku mutima cyane nshaka nashaka abagira neza budufasha nko kuvuza ubwo bwa nyuma je nafise indirimbo nyinshi nyinshi cyane nashatse gushikana imbere umugabo ukabasha kuzishikana ku buhinga butomoye urengeneye umuntu yadufashe kiza silivesi arubatse arafise abana yego bangahe ndafite abakobwa babiri n'abahungu batatu kandi bose uretse abakobwa batabikunda mugabo abahungu bose n'abacuraranzi barakunda kuririmba ah ntitwumva rero erega bwa bundi ko turoderera kure kandi byaheze turakoze cyane turumva neza eh. yuko bazohonyura mu kirenge cya papa turagushimiye cyane Kiza silivesi umuririmbyi wa kera kubona ko waduhaye aka kanya mu burundi bararirimba ikiganiro tuzogira mu mwanya ibiri eh. tukaba rero eh, tugushimiye cyane Urani rw'iwe mubawe mu bawe n'abiwawe hanyuma imana ibishatse umugani w'abisilamu ati inshallah uduze ibujumbura uduteramishe kazi mufise ine isanzwe ifise repertoire iwawe abakurikiye kino kiganiro ngira barashobora no guca kuri radiyo isanganiro na radiyo isanganiro igashobora gufasha mu gutegura icyo gitaramo murakoze cyane murakoze rwose urumva yuko ari ibintu bimwe hanyuma ikindi numvise kuri cyiza silvestre nk'umuririmbyi w'akarorero mu burundi ni umuririmbyi yakunda kubaza abandi baririmbyi wumvira nk'iyi kiganiro yavuze ari kiriri ukuntu ariko arandika indirimbo ntiyaguma mu kibanza kimwe mm. kugira ngo aririmbe ah, iyo ndirimbo ngo imisozi ibiyaga bigutate, kugira ngo abaririmvyi bagire ico bakuramo n'abafansi bakunda umuziki w'u bagire ico bakuramo umuntu ashaka kukuramo yuko kwiharira Ehm, ibyo wanditse mu ndirimbo ukavuga ati ngo jewe icyumviro uracandike hanyuma ngere muri studio atawubajije wagufashe mm. kwereka imitwe ikora ikorane kandi umuntu agirwa n'uwundi urumva abaririmbyi barashoboye kuza barabaza bagenzi baba baririmbye cyangwa bajya batama bazi ikirundi arabandika neza ugasanga banditse amajambo y'amajambo adashoboka babura kwandika ikirundi kizima kubera ko urabona ikirundi kimenya hari abantu bakizi gusumba abandi nabo batama bakera usanga mm. ururimi rw'ikirundi bakoresha atari cyo kimwe n'urugwi wacu ngaha mu kiyaya cy'imbuto cy'umutumba usanga nkaba mvuka mu ntara ya bururi nkaba mba mu rutovu ke music watanguye kuri majyari neza neza umuziki umazemwo gikingana gute jewe ingabirano y'umuziki kuva nkiri umwana narashaka kuririmba ariko mugabo sinaciye ndirimba kuko nabona yuko bidashoboka kuko kuva nkiri umwana narabare ababyeyi banjye yuko nzoririmba kubera nari hariya mu rutovu ata studio nimwe yari ihari ababyeyi banjye bakavuga ati mbega wowe bizova hehe kugira ngo ushobore kuririmba nanje nkabara nzoririmba cyangwa ni uwuhe muririmbyi akunezera wumva wokurikirana ah, nk'umuntu ari hejuru yawe eh, jewe ndafite abaririmbyi benshi nubaha ngaha mu gihugu cyacu Burundi mvuze ngo naka ngo ntazi kuririmba kuko umwe wese mu baririmbyi ba hano mu Burundi umwe wese afise uko agenda afise ingabirano yiwe yo kuririmba kuko mvuze ngo naka asumbya naka naka afise abamukunda na naka afise abamukunda jewe jo mvuga ndakunda abaririmbyi bose b'u Burundi kuko mu gihe novuga nti ndakunda naka nkanka naka kuko hariho benshi bashoboye jewe rero ndakunda abaririmbyi baririmbyi b'u Burundi kandi nkeneye yuko abaririmbyi bose b'i Burundi bokuhevora iwa bagashika ku ntambwe bose bipfuza Ego abakeneye kugufasha abakeneye gushigikira gufata umugongo mugongo akajambo babwira nakahe canke boheza bagutora gute Eh, jewe umuntu yoba akeneye kumfasha nka JK Music iryo zina kumbure formidable benshi barashobora kuba bazi isiguro yabyo hama ikindi naco nkora umva navuze ko ndi umuririmbyi nkaba eh, nsanzwe mvuka muri commune Muha zone Kanyosha quartier bita Ruziba eh, impande y'ivyo byose nsanzwe kandi ndi numunyeshuri mugabe igikuru muri ivyo mwumvise yuko ndi umuririmbyi ego neza neza watanguye kuririmba ryari watanguye kuyumva ko ufise ino mpano yo kuririmba ryari ego murakoze cyane kumbaza ikibazo eh, haraheze imyaka itari mike nimba ikibazo cyo kuririmba mu mwaka wa gatandatu nagerageje kwandika indirimbo ariko iyo ndirimbo kubera ko nari nkiri hasi oba ntibyakunze yuko nshobora kubandanya kugira ngo ushobore ku kumbure muri ajya amazu yo gusohora indirimbo kugira ngo ushobore kuyisohora mugabo uko imyaka yagiye iragenda eh, aho ngereye novuga mu mwaka w'icumi na rimwe kuri ETS Kamenge niho naciye ninjira muri uwo mwuga nyawo kuririmba eh, aho kugeza ubu mfise indirimbo imwe indirimbo imwe nise imbabazi ego iyo ndirimbo imbabazi washoboye gukora mu muziki wawe cyangwa mu kuyumvira ibyo kugira ngo ushobore gusohora urwo ruririmbo n'izihe ngorane wahuye nazo ego murakoze kumbatse ico kibazo kumbure ngaha mu gihugu turi mu gihugu turi ku isi kandi iyo si kumbure irabamo ibibazo bitandukanye Eh, muri iyo ndirimbo rero nise imbabazi kumbure imbabazi murumva reka rero tumuhe akaryo amanze atwidondora yego murakoze cyane nitwa Akeni nkaba amaze gukora indirimbo zishika umunani nkaba naringeze ku yindi igiye kwiza umunani ariyo yitwa ko wahindutse umuririmbyi Arkeni izo ndimbo zose wazikoze kuva mu mwaka uyuhe canke ku batakuzi neza watangwe kurimba ryari eh, izo ndirimbo nazikoze kuva mu mwaka wa kabiri ku batanzi natanguye kuririmba kuri uwo mwaka nyene kugeza n'ubu ndacabandanya kandi siniteze guhagarika ego nize ntambamye ahuye nazo mu muziki wawe nibe bintu byagiye birakurikira bisa neza cyane intambamye nahuye nazo mu muziki wanjye ni ukuntu nabo genda nakora ibintu bidashimishije umenga nguma ntera nsubira inyuma hanyuma nza gutangura bushasha buga ibyo ni nakoze ubwa mbere ndabifuta hanyuma nkurikiza ubwa kabiri ubonaho kubera haro n'ibindi mbona biriko biraza buke buke mu vyo wakosoye nibiki uh, turumva ko indirimbo za mbere uh, zose wazitaye mu yarara wotubwira n'ibihe bintu wakosoye mu muziki wawe n'umunsi wavuga nk'ubutunzi kuri wowe cyangwa eh, kari nk'ibintu by'akarorero indirimbo na time yarahari ku mpamvu z'ukuntu twagenda turakorana n'abaproducteri bameze nabi aho kudukosora kugira ngo tugire ukuntu twosora ibintu bizima bo bagahama kwakira amafaranga gutyo bigatuma tugusanga twakoze ibintu bimeze nabi niyo tubijyanye ku radio ntibabyakire gutyo bituma umuntu ashobora kubanza guhindura hanyuma turi yuko uko twogenda ku nivo nk'iz'abandi bariko barageraho ubwo rero bikaba biriko biraza mu gihe nagize n'amahirwe nkaba nabonye yuko uko hariho n'abandi bashobora kumfasha n'icyo nabonye ari igikuba kirekire cyane ego arkeni video imwe hanyuma turebe yuko nanje noba ndashimisha abafanzi banjye uko bangana kose murivyi Arkeni uwifuza gushigikira guterera ibyumviro canke nakaguha amafaranga kugira ngo ubandanye itera imbere yo gutora gute uwifuza kunshyigikira canke kugira icyo mfashije mu ivyo byose yo shobora kwegera kuri GTC niho bashoboye kumpa okipasiyo gatoyi inimero za telefone ni 79 undi muririmbyi twakiriye muri kino kiganiro cy'indirimbo zitanu akaba rero ari umuririmbyi w'umurundi yamaze gutera imbere cyane akaba rero aba mu gihugu cya zambia kumureka Akajya ashobora ashobore kutwidondora hanyuma aratubwira bimwe bimwe muri byinshi byamuranze mu muziki wiwe canke ivyo ariko arakora muri kino gihe murakoze cyane izina ryanje nitwa Chamari Muco ntuye irusaka mu gihugu cya Zambia mvuka i Nyanzarake ku musozi wa Buheka hanyuma natanguye kuririmba mu mwaka bibiri na cumi na gatatu hari mu kwezi kw'icumi na kabiri hanyuma kugeza ino saha ndamaze gukora ibikorwa bitari bike ndafise alubamu imwe iyo alubamu yitwa Tuwe Macho kandi ndamaze gukora n'indirimbo z'amasingo zitandukanye ivyo nokubwira yuko vyabaye ibintu byangoye cyane kubera icyo gihe cyose nije nirihira uburyo bwa studio naragerageza nkahiga uburyo murazi yuko bukenewe mu isi ugasanga umuntu indirimbo urayifise ukifuza kwinjira studio ariko bikakunanira bitumwe nuko wakenye uburyo ukaza gusohora indirimbo urahaciye igihe kirekire itagifise kakanovera yari gusohokana igihe wari wayikompuze ubwa mbere abandi bariri ivyo barundi uh, Uh, ubasaba iki na cyane cyane ko nawe uri umuririmbyi w'umurundi ariko uririmba uba mu mahanga abaririmbyi b'abarundi bose ikintu nubasaba ni uko bogiranira urukundo kuko urukundo ni nicyo kintu cya mbere gikuru ku isi nzima hariho abantu bafise umutima wo gufasha wo guterera uburyo canke ivyimviro kugira ngo uh, umuziki uh, uhayagiza imana canke abaririmbyi babandanye batera imbere uwo kenera gutora canke uwo kuyumvira ko ashobora gutumira kugira ngo Musangire ikiganiro canke naho uh, agutumire muri concert yiwe canke naho kamutumira yoheza akagutora gute arashobora kundondera kuri facebook yanjye sanzwe nitwa Chamari Muco canke akanyandikira kuri whatsapp nimero yiwanje ni uh, guteranya amacana 260